ikkinchi bob hazrati ayso yirot podshoh zamonasida yahudiya o'lkasining baytlahem yisida dunyoga keldi keyin sharqdan ba'zi munajjimlar yerusalimga kelib kishilarga yahudiylarning yangidan tug'ilgan podshohi qayerda biz uning tug'ilganligidan bishorat berdigan yulduzning sharqdan ko'tarilganligini ko'rdik shunga uningga sajda qilg'ili keldik deyishdi buni ong'an Herod podsho oloqzadlik tushdi. Jumladan butkul Yerusalim mu shunday bo'ldi. Herod podsho putkul oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlarini chaqirib uladin. Payg'ambarlar, qutquzuvchi Masih qayerda tug'ildi degan edi, deb so'rdi. Yahudiya o'lkasining Betlehemisida, chunki bu to'g'riliq Mika payg'ambar bunda xotirligan. Ey Yahudiya zeminidiki Betlehem! Yahudiya rəhbərlərinin nəzirdə ornun muhim. Çünki sendin çıqqısi, xalqın İsrailovning yetəkçisi, deyişdi ula. Bunun bilən, Yerod padişah münacimləni məxbi çaqırtıb, yulduzunun qaçan paydo bo'lganligini uqib oldi ondin berib bolini ko'ngil qo'yib izdanglar Тапқан хаман маңа хабар қылыңла. Мәнмі оның алдығы berib сәжді qilib kelay deb ulani Betlehem'ge yo'l saldı. Munacimle herod podshoning so'ziga binoan yo'lga chiqdi sharqdan ko'tarilgan yilqi yulduz ulağı yol başlapmandı. Ula balı tuğulgan yegi kelip, toxtadı. Ula hilki yultuzunu kövündün intayın xuşal bo'lishdi ham uyga kirib bolini onisi maryam bilan birga ko'ginida yerga bosh qo'yib bolg'i sajda qilishdi ondin sandiqlarni ichib oltin mastak murmatchi qatorliq sovg'atlarni elib sunishdi ular qaytmoqchi bo'lganda xudo ularning tushida yerot podshohining yinig'i bormaslikqa beshoratlaganlikdan ular boshqa yo'l bilan o'z yurtiga qaytishdi Muna jimla ketgandan keyin Xudoning bir farishtasi Yusufning tushida ko'rinib, o'rningdan tur, ona bola ikkisini elib Misrga qoch. Men senga xabar bergucha u tur. Chunki Herod podsho bolni izlab tepib o'ltirmoqchi, dedi. Buning bilan Yusuf o'rnidan turib, ona bola ikkisini elib, shu kechila Misrga qarab yo'lga chiqdi. Ular Herod podsho o'lguncha shu yerda tudi buning bilan parvardigorning payg'ambar orqaliq oldin aytgan o'g'limni misrdan man chaqirdim degan so'zi amalga oshirildi Herod podshoh munajjimlarga olinganligini sezib qattiq g'azablandi u munajjimlarning etqonlarga asosan buvoqning yeyishini hisoblab chiqib baytlahem yezisi va yaqin atrofdagi ikki yosh va uningdan tuvan yoshdagi o'g'il bolalarning hammasini o'ltirish to'g'risida buyruq tushirdi buning bilan xudoning yaramiyo payg'ambar orqali aytgan mo'no so'zlari amalga oshirildi ramoda onglandi yig'izor va faryod qon yig'loyidu farzandlariga rohila tasalliga qoyil emas faqatlo chunki qolmidi farzandlari hayat. Herod podshoh o'lgandan keyin misrda yusufning tushida xudoning bir farishtasi görünüp, o'rningdan tur balı ve onasini ilib isroilga kayt. Çünkü balının jinni amakçı bo'lganlar o'ldi dedi Bunun bilen yusuf bola ve onasini ilib isroilga qaytdi biroq yusuf hirut podshoning o'g'li arxilasning podshohlik taxtga vorislik qilib yahudiya o'lkasida hukmronlik yurgizayotganligidan xabar tepib qaytishdan qo'rqdi keyin u xudoning beshoratiga asosan galiliya o'lkasiga berib nosira shahriga o'rinlashdi buning bilan payg'ambarlarning u nosiralik deb nom oldi degini əməlikə aşırıldı.